Այս գիշեր հակարակորթը ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական փորձ։ Քարինտակի հերոսամարտից 24 տարի է անցել։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողում այսօր քննարկվում են հակահայկական բանաձևերը։ Իրանը պատրաստ է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում հանդես գալ միջնորդի դերում։ Մեծ Բրիտանիան խրախուսում է ԵԱԿ Միսկի խմբի աշխատանքը։ Արցախում դաբաղի դեպքեր չեն արձանագրվել։ Տողի արվեստի դպրոցը 10 տարեկան է։ Լրացել է Գոհար Վարդյանի ծննդյան 90-ամյակը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Հունվարի 25-ին եւ լույս 26-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակորտը դիմել է Սադրիչ գործողությունների։ Նշված ժամանակահատվածում ադրբեջանական բանակի առաջապատстоրաբաժանումները տարբեր դրամաչափի երազեքային զինատեսակներից 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներից ու հան 17 տիպի նռնականետից mm հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակել են շուրջ 600 կրակոցներ։ Բացի վերոնշյալից, հունվարի 26-ին ժամը 4:30-ի սահմաններում հակառակորդը շփման գծի հարավային ուղությամբ ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական փորձ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները ժամանակին հավաստանշել են հակառակորդի դիվերսիոն խմբի առաջխաղացումը եւ նրան հետ շպրտել իր ելման դիրքերը։ Արձանագրված փոխհրաձգության ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Այսօր հիշատակի օր է Խարինտակ գյուղում։ 24 տարի անընդմեջ այսօրը հավաքվում են Խարինտակցիները, շրջակա գյուղերի մարդիկ, հարգանքի турք մատուցելու Արցախյան գոյապայքարի հերոսամարտերից մեկի 1992 թվականի հունվարի 26-ին յուղի պաշտպանության համար մարտիրոսվածների հիշատակին։ Այդ օրը հակառակորդի շուրջ 200 ասկյալ էր սպանվել գյուղի պաշտպանների եւ նրանց օգնության հասած հարևան բնակավայրերի ինքնապաշտպանական ջոկատների մարտիկների կողմից։ Թշնամին խոճապահար ետ է նահանջել։ Ավաղ նահատակվել են նաեւ գյուղի 21 պաշտպաններ։ Ինչպես նշեց ազատամարտիկ Արծվիկ Սարգսյանը, քարինտակցիները զենքի ու զինամթերքի պակասը լրացնում էին գյուղի մատուցներում սպանված ադրբեջանական զինվորների զենքերի հաշվին։ Ադրբեջանական բանակը Հանրապետության ղեկավարության գլխավորության մշակեց պլան, համաձայն որի կայծակնային հարձակումով պետք է գրավել Շուշի շրջանի միակ հայկական մնացած գյուղը Խարիտակ։ Գյուղի վրա հարձակումը սկսվեց 1902 թվականի հունվարի 26-ին ժամը 5:45 րոպեին։ Հարձակումը ղեկավարում էր անձամբ Ադրբեջանի այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Մեկիևը։ Մարտը տևեց շուրջ 12 ժամ մեր ջոկատը, հարևան գյուղի ջոկատների հետ միացին, ճշնամուն հետ շփորտեցին իրենց իլման դեպքերը։ Ազատամարտիկի խոսքով Խարինտագի ճակատամարտը Ադրբեջանի պատմության մեջ մտավ Արյունոտ ձոր անվանումով, իսկ մեր նորագույն պատմության մեջ որպես Խարինտակի հերոսամարտ։ Խարինտակի հերոսամարտը մեծ նշանակություն ունեցավ Արցախյան գոյամարտի հետագա ողջ պայքարում։ Այն արյունը որով ներարկեց Արցախյան գոյամարտի պատերազմով հայրենիքին եւ ցանը հարված թշնամու առանց այն էլ ոչ բարձր մարտական ոգուն։ Այս հաստանակով Խարինտակը նվաճեց անպարտների հերոս ճոփոշվելու իրավունքը։ Խարինտակի հաստանակը իր պատվավոր տեղը գտա ոչ միայն Արցախյան ազատամարտում, այլ հայոց ռազմական պատմության մեջ, հայ զինվորների գերտած հաստանակների ոսկեմասյանում։ Հայրենիքը բարձր է գնահատել Խարինտակցիների սխրանքը։ Նրանցից մի քանիսն արժանացել են մարտական խաչ առաջին եւ երկրորդ աստիճանների շքանշանների, տասնյակ ազատամարտիկներ մարտական տարբեր մեդալների։ Հրադադարից հետո Արցախի կառավարության Հայաստան համահայկական հիմնադրամի բարերարների ֆինանսավորմամբ գյուղում կառուցվել ու վերանորոգվել են բնակելի տներ, դպրոցն ու մարզադահլիճը, կառուցվել է համայնքային կենտրոն։ Գյուղն ունի շրջօրյա ջրամատակարարում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը թերթկետ.am-ի հետ զրույցում անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանն ասել է, որ հայկական կողմը պետք է անընդհատ ցույց տա, որ Ադրբեջանն է այսօրվա վիճակի պատասխանատուն, միաժամանակ պահանջի միջազգային համանքից ավելի կտրուկ լինել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այսօր Ադրբեջանի ռազմական, ռազմաքաղաքական եւ տնտեսական նշանակությունն էլ ավելի արժեզրկվել է։ Արդեն Ադրբեջանն է օգնում ինքն իրեն վարկաբեկելու աշխատանքին, ներքին ժողովրդավարության եւ այլ հարցերով։ Մնում է մենք էլ Ղարաբաղի հարցով ավելի ակտիվ լինենք եւ այլ ընտրանքներ ներկայացնենք միջազգային հանրությանը, ասել է նա։ Կիրո Մանոյանը նկատել է, որ ինչ որտեղ կարելի է ասել, որ փոխում է Մինսկի խմբի համանախագահող պետությունների կեցվածքը եւ իրենց վերջին հայտարարությունների մեջ կան ինչ որ ակնարկներ Ադրբեջանի վերաբերյալ։ Պետք է հասկանանք, որ Մինսկի համանախագահողները դատավորներ չեն այլ միջնորդներ են։ Դրա համար էլ պետք է, որ կարողանան բոլորի հետ խոսել։ Նրանք զգուշ են, սակայն դա չի նշանակում, որ պետք է շարունակեն այն կեցվածքը, որ կարող է խորախուսել Ադրբեջանին շարունակել այս վարկագիծը։ Միջազգային համայնքը անձինս Մինսկի խմբի համանախագահող պետությունների պետք է որ Ադրբեջանին հասկացնի, որ նաև այլ լուծումներ կան, ասել է նա։ Իրանը հերթական անգամ հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման գործում պատրաստ է հանդես գալ միջնորդի դերում։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հուսեյն Ջաբեր Անսարին։ Պատասխանելով ադրբեջանական ապա գործակալության թղթակցի հարցին դիվանագետն ընդգծել է, որ հակամարտության առաջին օրվանից Իրանը փորձել է կանխել այն եւ լուծել հակասությունները։ Եթե ուշադրություն դարձնենք անցյալին, ապա կտեսնենք, որ խիստ լարված ժամանակներում Իրանը փորձել է կանխել հարևան երկրների Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև տարաձայնությունները։ Այժմ եթե Ադրբեջանն ու Հայաստանը ցանկանան, Իրանը պատրաստ է դեր խաղալ եւ որպես միջնորդ հանդես գալ այդ հակամարտության լուծման մեջ, հայտարարել է Անսարին։ Միացյալ Թագավորության կառավարությունը խրախուսում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի աշխատանքի առաջընթացը եւ Եվրախորհրդի աջակցությունը այդ աշխատանքներին։ Այս մասին ասված է Երևանում բրիտանական դեսպանատան տարածած հայտարարության մեջ, կապված 3 հանուն օրենքի շարժման բողոքի ակցիայի հետ։ Դեսպանատնից նաև հայտնում են, որ Միացյալ Թագավորությունը մտահոգված է վերջին շրջանում առաջնային գծում լարվածության բարձրացմամբ եւ կոչ անում կողմերին գործել ԵԱԿ Մինսկի խմբի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղված գործընթացի շրջանակներում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը ընտրվել է վեհաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Հերմինեն Աղդալյանն այս պաշտոնը կզբաղեցնի մինչև հաջորդ նստաշրջան։ Նազարյանից բացի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի փոխնախագահի պաշտոնում ընտրվել է եւս 19 պատվիրակ։ Վերջին շաբաթներին ամենաշատ շրջանառվողը Սուր վարակիչ հիվանդությունների թեման է։ Հանրապետությունում ըստ մասնագետների այդ հիվանդությունների նվազում է նկատվում։ Ինչ վիճակ է տիրում Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորումում։ Վարսիկ Հարությունյանն է շարունակում։ Հիվանդության լուրն առնելուն պես Արցախի առողջապահության նախարարությունը ձեռնարկում է համապատասխան միջոցներ, որոնց արդյունքում ըստ Արևիկ մանկական բուժմիավորման տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանի արդյունքն արկա է։ Այս օրերին պետք է ասեմ, որ ավելի շատ սեզոնային վերեշնչողների սուր վարակն է, որի հետ միասին եւ հանդիպում է գրիպ A տիպի H1N1 ենթատեսակը որը բնակության մեջ անվանում են նաև խոզի գրիպ։ Մեր մոտ իրավիճակը այսօրվա դրությամբ կայուն է։ Հիվանդների արտարոց շատ հոսք չկա։ Ձեռնարկված միջոցառումները տվել են իրենց արդյունքը եւ մեր մոտ իրավիճակը վերահսկվում է։ Այսօրվա դրությամբ ստացիոնարում պարկած է 32 հիվանդ, թոքաբորբով 6։ Մեսրոպ Մարկարյանի խոսքով միջին եւ թեթև ծանրության հիվանդներին բուժում նշանակում են տանը սեզոնային այս գրիպի եւ վերջնջողների սուրվարակի հետ կապված մենք կատարում ենք բակային համայցեր։ Տեղամասային մանկաբույժները եւ բուժքույրերը կատարում են բակային համայցեր, այսինքն իրենք իրենց տեղամասում կատարում են համայցեր եւ իրենց երեխաներին կատարում են հարցում։ Ինչ վերաբերում է մանկապարտեզներին եւ դպրոցներին, ապա բացակայողների թիվը քիչ է։ Դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում բացակայողների թիվը շատ չեն, հիվանդության հետ կապված բացականների թիվը եւս շատ չեն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախում դաբախ հիվանդության դեպքեր չեն արձանագրվել։ Այս մասին հայտնել են Գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայությունից, հավելելով, որ լղը շրջաններում գործում են Գյուղատնտեսության նախարարության անասնաբուժական պետական ոչ արևտրային կազմակերպություններ, որոնք չեն արձանագրել դաբաղի դեպքեր։ Այն հարցին, թե որքանով են վերահսկվում Հայաստանի Հանրապետությունից ներկրվող մսամթերքն ու կատնամթերքը, քանի որ Հայաստանում պաշտոնապես արդեն հաստատվել է դա բախիվանդությունը, ծառայությունից հայտնել են, որ անկախ արտադրման վայրից ծառայության կողմից վերահսկվում են կենթանածին ապրանքներին ուղեկցվող փաստաթղթերը։ Նշենք, որ տարեսկզբին Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է դաբախ հիվանդությունը, իսկ հունվարի 20-ից ժամանակավորապես սահմանափակվել է Հայաստանից մի շարք գյուղատնտեսական ապրանքների ներկրումը Ռուսաստան Տողի արվեստի դպրոցը 10 տարեկան է։ Հերախոսակապով հաղորդում է Հադրութի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Տողի արվեստի դպրոցի մասին շատ էր խոսում, որպես երեխաների գեղագիտական դասերակցության հուսալի օջախի։ Դպրոցի տնօրեն Սուսանա Բալայանը նշեց, որ Տողի արվեստի դպրոց թեվակողել է 17-րդ տարի։ Ապրել է ծնունդ, ինքնահաստատում, հաղթարել բազմաթիվ դժվարություններ։ Դպրոցը հիմնվել է 2005 թվականին, որտեղ հաճախում են տողից 36 աշակերտներ։ Շնորհիվ բարերարներ այժմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փոխվարչապետ Արտուր Ղաբեկյանի, ԱՄՆ-ի հարավային ափի համազգային մարգամշակութային կենտրոնի նախագահ Հոսեփ Հակոբյանի, Թոբեկյան հիմնադրամի Արցախի ներկայացուցիչ Անդրանի Գասպարյանի, հետագայում այլ բարերարների աջակցությամբ սկսել գործել արվեստի դպրոցը։ Իսկ մի գաղափար է ներշնչել՝ տողում ստեղծել մի օջախ, որը ոչ միայն այդ գյուղի, այլ նաև ամբողջ ենթաշրջանի բնակչության մշակութային կյանքի հոգևոր տակասը լրացնելն ու զարգացնելն նշեց Զողարվեստի դպրոցի տնօրեն Սանա Բալայանը։ Մինչև 2008 թվականի փետրվարը դպրոցը գոյատևում էր որպես մասնավոր ու բարեգործական հաստատություն։ Նույն թվականին դպրոցը ստացավ պետական կարգավիճակ եւ մշակութային այս օջախը վերածնունդ ապրեց։ Այն դարձավ ԼՂ մշակույթի երիտասարդության պալատ պետական ոչ ռեժիմային կազմակերպության Զողարվեստի դպրոց մասնաճյուղը։ Իսկ 2011 թվականին նոր կառավարության որոշմամբ Տողարավեստի դպրոց pedagogos հրատարային կազմակերպության 2011 թվականի մայիսի 24-ին տեղի ունեցավ Տողարավեստի դպրոցի հիմնանորոգված շենքի բացումը։ Գոյական պայմաններ եւ ինքնուրույն կարգավիճակը ել ավելի մեծ թափ տվեց դպրոցի զարգացման գործին։ Արվեստի դպրոցում գործում են երաժշտության, նկարչության, փայտաբարագրության, քանդակի, թատերական, գիրարական արվեստի բաժիններ։ Դոպրոցի սոները մասնակցել են տարբեր մրցույթ փառատոնների եւ միշտ գրավել են առաջնային տեղեր։ Տողասա երկշախումբ առաջին անգամ մասնակցելով երկող Հայաստան մրցույթին արժանացել է երկրորդ մրցանակին։ Հայաստանի Հանրապետությունում հասկացող նկարչական մրցույթ փառատոնին արժանացել է մրցանակի դրամական պարգևի։ Մրցանակային տեղեր են գրավել նաեւ թատերական խումբը։ Կատարյական բաժնի սանդերը եւ դասատուների համատեղ ուժերով դեմադրվեց Չուտը մանկական օպերան, որպես լավագույն աշխատանք արժանացավ Երևանում անցկացվող ամենամյա Նռան Հատիկ մանկապատենական թատերական փառատոնին մասնակցելու պատվին։ Դոբրոցի սանդերը մասնակցել են Գյումրիում անցկացվող վերացունուն պատանի երաժշտների կատարմանը, միջազգային ամենամյա մրցույթին եւ արժանացել պատվոգրերի դիպլոմների։ Վերջերս լոզը մշակույթի երիտասարդ հարցերի նախարարության կողմից կազմակերպված դպրոցը։ Այդ հարցում իրեն էլ դուրում ունի նաև Տողեարվեստի դպրոցը։ 2010-2016 ուսումնական տարում դպրոցեն հաճախում ենթաշրջանի գյուղերից մոտ 200 երեխաներ։ Նրանց ուսումնամբ զբաղված են 25-ից ավելի ուսուցիչներ։ Տնորեն Սուսանա Բալայանը գովեստով է խոսում դասավանդող բոլոր մասնագետների հասցեին։ Ըստ տնորենի ամենակարևորն այն է, որ նրանք հասկանում են խնդրի կարևորությունը։ Գյուղական միջավայրում համաշխարհային ազգային արվեստ իմացող, այդ արվեստով ապրող, արվեստով սնող սերունդ դասիրակելն է։ Մնում է հավատալ, որտեղի արվեստի դպրոցը կդառնա ենթաշրջանի յուղերի երեխաների գեղագիտական դաստիարակության ուսալի օջախ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Վերջին օրերին հանրապետության տարածքում տեղացող առադյան պատճառով այսօր ներհանրապետական մի շարք երթուղիներ ուղևորափոխադրող ընկերությունների կողմից չեն սպասարկվել։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի կենտրոնական ավտոկայանի տնօրեն Լևոն Գաբրելյանը, նշելով, որ Ստեփանակերտի ուղությամբ չեն իրականացվել Հադրուտ, Ազոխ, Ավետարանոց, Խնձրիստան, Բերձոր, Կովսական, Հաթերք եւ Խանուշինակ երթուղիները։ Տնորենի հավաստմամբ ըստ ցուցակի սպասարկվել են միջպետական բոլոր երթուղիները։ Ներհանրապետական մի շարք ճանապարհատվածներում իրականացվում են ձնահեռացման եւ ճանապարհների անցանելիության ապահովման աշխատանքներ։ Այս մասին հայտնել է Արցախ ուղի Փակbaşնետերական ընկերության տնորենի տեղակալ Սամվել Հայրունցը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք շնորհավորական ուղերձ եղել լեգենդար հետախույզ Գևորգ Վարդանյանի այրուն Գյուհար Վարդանյանին ծննդյան 90-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Ձեր կյանքը հայրենիքին անմնացոր ծառայելու բացառիկ օրինակներից է։ Դուք ձեր երջանկահիշատակ ամուսնու եւ զինակցի Գևորգ Վարդանյանի հետ միասին վաղուց արդեն լեգենդար հերոսներ եք, որոնց անցած ճանապարով նվիրվածությամբ եւ նկարագրով ոգեկոն շնչվում են բազմաթիվ երիտասարդ հայրենասերներ։ Մենք հպարտանում ենք ձեզ նման հայրենակիցներով։ Խոնարհվելով ձեր վաստակի արժև, կրկին շնորհավորում եմ Հոբելյանի արթիվ մաղթում առողջություն եւ արևշատություն, ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության հաղորդմամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նաեւ հերախոսազրույց է ունեցել Գոհար Վարդանյանի հետ, շնորհավորել եւ բարեմաղթանքներ հղել նրան։ Ստոկհոլմում կայացել է Եվրատեսիլ 2016-ի մրցույթի վիճակահանությունը, համաձայն որի հայտնի է դարձել, թե որ երկրներն են ելույթ ունենալու առաջին եւ երկրորդ կիսաեզրափակիչներում։ Ըստ վիճակահանության արդյունքների Հայաստանը ներկայացնող Իվետ Ամուկոչյանը կերքի առաջին կիսաեզրափակիչում։ Այն կկայանա մայիսի 10-ին։ Մարզասերների համար Հայ բռնցքամարտիկների աչքերում կրակ է վառում։ Ես ամեն անգամ դա տեսնում եմ մրցումների ժամանակ։ Նրանք երիտասարդ են եւ ծարավեն հաղթանակների։ Հայրը լավ կրվողներ են, նրանց միայն պակասում է դպրոցը։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի թիմը կնվաճի օլիմպիական օղեգիտ եւ հայ բռնցքամարտիկները դուրս կգան պայքարի Ռիոյում։ Այս մասին ասաց բռնցքամարտի օլիմպիական չեմպիոն, Եվրոպայի եւ աշխարհի չեմպիոն Ռուսաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Լեբզյակը։ Այս օրերին բռնցքամարտի տղամարդկանց Ռուսաստանի հավաքականը գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Լեբզյակի գլխավորությամբ ուսումնամարզական հավաքի անցկացնում Ծաղկաձորի մարզաբազայում։ Ազգությամբ հայ բրոնզկամարտիկներից հավաքի մասնակցում է միայն Եվրոպայի չեմպիոն եւ Ռիո 2016-ի օեգիր նվաճած Արմեն Զաքարյանը։ Բացակայում են աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Միշա Ալոյանը, Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Ռուսաստանի վեցակի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն Ռուսաստանի հավաքականի ավակ Դավիթ Հայրապետյանը։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 8-ից 12 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։